加速啊！啊！呀呀呀！ maketak, maketak, gure maketak, maketak, maketak, euskal maketak, gabon, ongi etorriak berriz ere, bidazoa, atxak, saio berri ontara, ongi etorriak gure uinetara, eta, beno, ba, aste hontan, ba, gatoz, lengo urtean bezala, eta bigarren aldiz, ba, euskal maketei eskenitako atal hontan, eta beno, gaur e, eh, azteko, beno, esan behar dut eh, maketen e, eh, atalonekin jarraitzen dugu, zeren e, alako garaibateko lehiaketetan bezala, ba, dozenaka gutun jaso ditugu, zaku bete gutun, ba, e, maketa hauei buruz galdetzeko, eta ba, jarraitzeko. Beraz, eskerrik asko zuen gutun guztien gatik, eta noski esan dudan guzti hau gezurra da. Baino darraigun eh, gure maketen, saio honekin azteko, Otsondo, zeireun bi taldearen e, ba, kaset, hau jarri dugu, nor dago Otsondo zeireun bi talde honen atzean, ba, hau txan nabarizen, ez da Pantxo, e, eh, dago potxoka bezala eh, ezaguna izan zena, ba, laro gehieta margarren, amarkaden hasiera hortan gerora e, potxoka bezala ere ba, bat kaleratu zuen eta beno gero izen aldatu eta abesti ber, berdinak eh, joaz e, otxondo segirun dabi izena jarri zuen eta beno ba, mi atzerun eta maseian ba, sei abestiz osaturiko kaset hau kaleratu zuen ea, orain entzun duguna Jai, izeneko abestia genuen, eta ba, entzun dezagun orain bere klasiko bat. Thank <laughs> you. Hortxe, hortxe, genuen e, eh, potxokaren ba, abesti klasikoetako bat eh, kasu hontan e, eh, otxondo, segireun da bi taldearena abesti hau bera ba, potxokaren lehen maketan ere azaltzen zen eta beste bertsio desberdin batzuk izan ditu ere. Kasu hontan e, pantxo Mikel Kitarran, Aitor Jalisko basu eta koroak eta Jaime bateri eta koroan. Baita ere parte hartu duzu zabaltzek, e, kitarra joaz, eta herri puta maitea e, abestian, e, ahotsa e, sartuz. Sei abestiz osaturiko maketa, eta asiskok egindako azala dugu. Asisko ezaguna, hemen e, irrati hontan eta beno, ba, dizka hau arion, e, arionek eh, argitaratua izan da, eta ba hori, e, arionek Nafarroako hainbat talde argitaratu zituen, baina banaketa etzen ba, haien ba, e, punturik indartsuena baino, bueno, mendu otxondo zireun da bi, amaiur inguru hoietatik, eta tira, guatzen eh, orain eh, beste talde batekin. Ikasten ari naiz, gaurko gizartea. Norden erruduna jakin nahi duteta. Munduko hartaldetan, nagusitu. Zer du erraz Ardibeltz bat banuen Artal onena Infernuko de abruak Aingeru zarritan Ardibeltz bat banuen Artal onena Infernuko de abruak Aingeru zarritan hain geruzarritan Ba, bertan e, entzun dugu ahaztutako bitxikeri oietako bat, eta eh, lehen eh, otxondo zirundoa bi amaiurren ginen, eta ez gara oso urrunera joango, eta doneste bera joango gara, eta han bazen zentzerrok izeneko talde, talde hau, e, beno, ba, ikusten da, hien estiloa pixkate ba, rock urbano deitzen zen, hortan mugitzen zirela, Eta, ba, beno, e, maketa hau kaleratu zuten, laro amarkadaren e, amaier aldera esango nuke, eta e, gerora, e, beno, hau ere, Arion disketxarekin, Arion estudiotan grabatua ere, baina gerora supermerkado del kasete SL izeneko ba, etxe batek eh, ba, Nafarroan eh, atera ziren e, hainbat maketa eta diska birrargitaratu zituen e, Arion estudioak grabatuak izan zirenan kasetean eta azal desberdinarekin azal ikargarri itxusiak direnak zentzerroken kasu ontan olako mantiz e, baten e, ba, eh, marrazkia dago eta bueno, beste kasu batzuetan ere ba, alako desastre handiak daude azaletan, baina bueno, ikusgarriak dira. Eta e, eh, olako zirkulu batean rok basko jartzen du, basko berekin. Eta bueno, alako ba, saltzeko eh, alako ba, esfortzu batean edo alako gasolinerako kasete moduko hauek kalertu zituzten, baina beno, zentzerrok taldea berreskuratzeko ba, modu on bat e, izan, izan zen ere. Una águila negra sobre Katmandú Muchos criminales al acecho Demasiado tiempo aguantando el dolor Ideales aplastados Libertades sobre ti, no habrá piedad, porque tú ya has sido condenado. Pena de muerte ha sido tu final, será siempre recordado. Libertad es la razón. Y mi bandera tu canción. ya no sé qué pensar ni qué decir. Augures presagian destrucción. La esperanza muerta por inanición. Libertad es la Ba, berriz ere, zentzerrok taldea, entzun dugu lengoan ardi beltz izeneko abestia euskeraz eta oraingoan gazteleraz katmandu izeneko abestia. E, taldeak bai euskeraz bai gazteleraz abesten e, zuen eta beno ba, nahiko jotzen zuen taldea genuen bere garaitan zentzerrok, baino batez ere ba, haien e, eremuan Nafarroa iparraldeko e, eremu hortan Nafarroa beko e, Nafarro garaiko barkatu e, iparaldeko ere muertan e, nahazten ari naiz horren beste iparalde egoalde, ekialde mendebalde beraz e, Nafarrotik irten beharko naiz eta bagoaz beste alde batera sekulako klasikoa umegaiztuak taldea alperra eh, izeneko abestiarekin. Eta bitxi da nola e, gaur egun dena birargetaratzen ari den, e, edozen kaka birargitaratzen da, baino umegaiztuak taldearen e, maketa hau ez da sekulan e, birargitaratu, bere garaian kasetan e, argitaratu zen, eta beno, ba, inoiz ez da berriz irten e, ez dakit ba, compact formatuan, edo vinilo formatuan ondo legoke, zeren beno, talde errebindikagarria da, nik eh, orain eh, nire kaseta horrean dut eta ikusten ari naiz lehartua dudala. Bere garaian buelta anitz eman nizkion eh, eta baino oraindik e, martxan da. Oraindik entzun entzun gai da eta beno ume gaiztuak taldea. Hauek eh, zuzenean ikusteko parada izan nuen ere, lezoko jaietan, goratzen dut behin, eta gero kontzertuaren ondoren eh, porturekin e, egon nintzen, eta markatu, <laughs> ezin dut kontatu, zerekin genuen hemen irratian, publikoki, baina bai, ondo, ondo pasa nuen, zera, ez dut gehiago esango, beno, maketa hau mila batzen laro gehieta, mairuko maiatzean grabatua dago Lorenzo Records, e, estudioetan eta parte hartu zuten bai portuk e, gitarra eta ahotsetan, jokinek basu eta ahotsetan eta apraizek baterian eta beno, portu e, ez dakizunen zat, eh, denodakizuela, baino ezaguna zen ripeko basu jolea zelako, eta beno, hemen gitarra aldatu zen, eta euskeraz e, abestera pasa zen, agian horregatik ez da birar gitaratu, ez dakit, e, umegaiztuen maketa hau, zeren badirudi gaur egun ere punk euskeraz egitea nahiko tabu dela. Baina, eh, tira, doakigun e, eh, urrengo abestiarekin. Let's see you. Sasikumeak ume gaiztuaken eh, abestia eh, entzun dugu ba, portu gitarra eta hotxan jokin basuan eta apraiz baterian, naiz eta portu arrasatearra izan, ba, taldea lekeition e, eh, kokatua zen zoritzarrez porturen eriotzaren eh, ondoren ba noiz benka azaltzen ziren eh, umegaiztuak eh, ba inigitorekin eta bertxotan egoten zen haiekin e, ba abeslariarekin, eta e, maketa bat grabatu grabatu zituzten ba ume taldearen ba beste abestiekin grabatu behar zuten bigarren maketa horrekin zoritzarrez ez da kalitate oso honezkoa, maketa hori, eta hori gutxira ba, basularia jokin ere hil egin zen, beraz e, bateria bakarrik e, gelditu zen, eta beno, ba, alako simbolikoak izan ziren, ba, e, kontzertu txiki batzuk eman zituzten, ba, biru kantu joa zeren talderi gabe, ezin da talderikin jarraitu, baino, hola, errepresentatibo izateko zerbait egin egiteko. Beraz, e, ume eh, sekulako klasikoa eta taldez aldatu beharko dugu. Bizkaian jarraitzen dugu, orain e, Bilbo inguruan, e, eh, ustutez Bilbo bertan, baina bai hor inguruan, e, eh, buelba usted mañana izeneko ba, taldeak maketa hau, ba, grabatu zuen, e, laro gaita mar, garrena marka da, erdikaldean e, maketan ez dator datarik, e, bakarriken e, Portugaleteko Norte estudiotan e, grabatua izan zela, e, apirilaren, hogeita zazpi, hogeita sortzi, hogeita beratzi, eta hogeita marrean, baino ez du jartzen, ba, zein urtekoak zintan, ez, dago urtearen e, erreferentziarik askotan, e, gertatzen zen, ba, alako maketa hauetan, eta beno, bai, largoita margarren amarkadakoa da, largoita margarren amarkada, ba, kaseten, e, ba, garai e, gorenena izan zen, e, gero gerora ba CDA ba gusti sartu zenean e, ba, kaseten e, merkatu hau ba amaitu zen edo i amaitu zen eta badirudi gaur egun berriz badatorrela eta alako moda bat dagoela kasetekin baino garai batean beharrezkoa zen kasetetan egitea, zeren eta biniloak egiteko e, baimenak behar ziren disketxeak bakarrik zituztenak eta garesti egia zen hori egitea. Beraz, e, alako <clears throat> talde gehien ontzat e, onargarria e, zen bakarra, zen ba, kasetetan e, eh, alako grabazioak e, kaleratzea. Besterik ez, eta bueno, el hombre que vendió su alma entzun dugu, eta buelba usted mañana talde honek ba nahiko erlazioa zuen e, eh, maniatika e, alikanteko taldearekin, eta beno, haien el lado oscuro diskan e, abesti batean, e, gaizki goratzen ez badut, e, ba, buelba usted mañanako abeslaria e, abesten azaltzen da. Tira, urrengoa bestia. La Estatua de la Libertad izeneko abestiarekin e, eh, huelbo mañana taldeak eh, DDT ba, baratzaile alternatiboaren eskutik eh, kaleratu zuen maketa hau DDT, e, zelako katalogo oparoa e, du e, ia garaiko talde gehienak ba detetik e, pasa ziren bazen e, arazo legal bat e, zeren kasetak egiteko ere deposito legal izeneko ba alako zenbaki legal bat e, behar zen eta dedetek bazuen zenbaki hori eta beno taldei eskaintzen ziren haien bidez taldeak e, haien e, lanak autokudeatzea dira e, eh, zenbaki legal hori erabiliaz. Beraz, e, eh, ddt lan egin, handia egin zuen eta jarraitzen du egiten ba, egizu zeu filosofiaren gatik. Eta beno, rock eh, doinu hauetatik e, guazen ba gipuzkoako punk gordinera. Me gusta recorrer las lápidas mi nombre. Quiero bailar entre los muertos y mirar mi de cuánto cuerpo. Me gusta recorrer las tumbas buscando en lápidas mi nombre. Quiero bailar entre los muertos y mirar mi de cuánto cuerpo. Por los años que en la vida, por los siglos de los siglos de mi muerto, por los años que en la vida, por los siglos de los siglos de mi muerto. tiempo inerte por lo Por Ba bai, esan bezala, punk gordina, potrotaino talea, ordiziatik, eta hau haien bigarren e, maketa genuen, haien adierazpen askatasuna izenekoa. Nik e, maketa hau azalik gabe dut, ez, ezakit ez da noiz izan dudan, edo noiz galdu nuen, hemen daukat eh, kaseta originala bai, nire aurrean, baino azalik gabe beraz ez dut daturik maketa honi buruz, baino nik esango nuke, mila inguruan, grabatu izan zela zeren potortaino taldea mila batzerun eta largoita sei garrean, garren urtean sortzen da eta esango nuke mila batzerion eta zazpian haien lehen maketa kaleratzen eh, dutela. La, lehen maketa hau arrakasta itzela izan zen e, garairako eta nahiko kopia saldu ziren nik gogoratzen dut eh, urte hortan bertan e, frontoi, e, irungo urantzuko frontoi txikian ikusi nituela lehen aldiz eta beno nahiko talde berria eta gaztea zen. Bueno, nik garai hortan e, eh, nera benini bat nintzen besterik ez, baina beno eh, hainbat e, kontzertu ikusteko aukera izan nuen hoien artean e, potrotaino sortu berri batzuk gerora ba, talde potentea bihurtu egin zena. Eta maketen garai hontan nahiko potente zebitzan. Y a escuchar será libre que nadie la ponga al mal la lucha con poder Ba, abesti motzak, azkarrak, e, eh, aien pungo ordinarekin eta beno baitaren motorjet taldearekin influenzia hoiekin eta beno, maketa honen eh, ondoren eh, haien muerte albiorador eh, diska etorri zen, gero DDT kaleraturiko beste diska bat, eta bueno, gara ja beste gitar jole bat eh, eh, ba, batu zitzaien, non eh, ba, piskat metal estilora eramaten zuen eh, taldea eta beno diska hoiekin ere haien garai oberena izan zuen potorteño taldeak e, zorionez eh, garai hortan askotan ikusteko aukera eh, izan nuen tira ba Gipuzkoan geldituko gera baino taldez aldatuko dugu euskal maketei eskeinitako saio hontan Si lo que te gustan son las concretas. Si no tienes ni dos pesetas. Aquí estamos, te esperamos. Aquí estamos, te esperamos. Aquí estamos, te esperamos. Somos de la mesa, acción obesa besa. Somos de la mesa, acción obesa besa. Somos de la mesa, acción obesa si te siguen sacando las tetas. Se te irritan las pelotas. No lo dudes más, coge las maletas. Que al final vienen los idiotas. Aquí estamos, te esperamos. Aquí estamos, te esperamos. Aquí estamos, te esperamos acción obesa. Somos de la mesa acción obesa. Somos de la mesa acción obesa. Somos de la mesa acción obesa. Horengoan, irun aldetik, komando tripontxi taldea genuen, eta San Silvestre izeneko abestia. Talde honek eh, haien abesti guztiei santuen izenak eh, jartzen bai zizkien. Hemen eh, genituen Igor Baterian, David Gitarran, e, Mariano Ahotsetan eta Fres eh, basuan e, eh, Fres hainbat e, taldetan ibilitako trintxerpearra. Zera komando tripontzi taldea ba Defcon 2 eta Biohazarren e, sortzen da alako hardcore punk eta rap egiteko asmoarekin eta hitz e, zirika egindako taldea. Bueno, gerora Imanol batuko zitzaien eh, gitarran e, taldearen e, ba, amaierako bidean e, diska bat ere maketa hontaz gain diska bat ere kaleratu zuten eta e, bilduma batzuetan e, esku hartu zuten eta kontzertu andana jo zuten leku guzietan baita ere Alemaniara joan ziren ere komando tripontzikoak por los aires. Hola, buenas tardes, venía a mutilarles. justo la chapela, reviento la cupela, olor a de sangre, el dinero ya estoy hambre, más justo la chapela, reviento la cupela, olor a de sangre, el dinero ya estoy hambre. hasta una caja te vi y hasta le horre te la la moto sierra, dos cabezas vuelan por tierra Usaremos usaremos metralleta, si fuera cigarraga, usaríamos la fada ya estamos en urnieta, usaremos metralleta, si fuera cigarraga, usaríamos la espada. Pasa carnaval en una salsa teí y hay que celebrar que ha ganado este güi esta silla está un poco chunga agarro a todos y les hago macumba se esta les hago están mosqueados Ya mutilados El comando está de escena Les hago la faena Pero están mosqueados Ya mutilados matanza caníbal, matanza caníbal, matanza caníbal, matanza no matanza igual. matanza caníbales, matanza matanza ganado matanza caníbal, Hola buenas tardes, vení a mutilarle. Hola buenas tardes, vení a mutilarle. Hola buenas tardes, vení a Hola buenas tardes, vení a mutilarle. Komando Tripontzi taldea, e, Santos Angeles Custodios e, abestiarekin, esan bezala, e, abesti guztiak ba, santuen izenak zituzten. Horregatik ere, David haien gitarra joleak eh, Santoral Records e, eta estudioa sortu zuen, e, beno, laro eta margaren markaren bukaeran, 2000 ma, markadaren hasieran ba, e, herriko eta inguretako hainbat e, talde grabatu zituen, ba, bere estudio txikian tira e, bai David bai e, Igor eh, ekin taletik e, zeto zen gerora Igorrek imanolekin e, e, Munipas Underground taldea sortuko zuen eta bueno e, Mariano Comando Triponzi negon zen bakarrik baina horretik ba, basa ba, jaun izeneko ba, banatzaia al, alternatiboan zebilen eta beti mila historiatan ibili da eta Ferrez ba, ezagutzen duzuenez, ba, e, milaka, ehundaka taldeetan egon zen eta dabil gaur egun ere. Beraz, aurrera egin beharko dugu. Kataluniatik, astopituak eh, taldea ba, anarko punkarekin eh, ba, identifikatzen zen taldea genuen e, eh, astopituak. Hau abesti hau haien bigarren maketako kantu bat genuen. dela nada venimos y hacia ello nos dirigimos de cabeza. Izenekoa falso paraíso, paraíso izeneko ba, abesti horrekin, hauek eh, aurretik eh, ez ezagunagoa den eh, beste maketa bat kaleratu zuten, eta bigarrenen maketa hau ba, nahiko, nahiko mugitu zen, ba, leku guztietatik, nahiko zabaldu zen, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, e, bai ba, eh, Espainiar Estatu mailan eta honek eraman zituen, ba, hainbat lekutan kontzertu ugari eramatera. Gerora, beste eh, maketa ondoren diska batzuk kaleratuko zituzten e, iru diska uste dut eta bueno, irugarren diska hori jada ba, agur diska bat izan zen baino aurretik zetozen beste bi diska hoiekin e, ikaragarria zen nola talde hau ba, leku guzitatik e, mugitzen zen eta bitxi zen zeren e, ez zuten inoiz e, dirurik eh, eskatzen, bakarrik e, ba, transporte gaztuak eta afaria aukera zuten e, ba, diru gehiago eskatzeko, zeren e, ba, kontzertu ugariei ez etza eman behar e, zieten lan e, asuntuak zirela eta zeren ustut bakarrik ostiraletan jotzen zutela edo alako zerbait larun batetan e, ba, taldekide batek e, ba, el taberna batean edo jatetxe batean olako zerbait lan egiten eh, zuelako gerora haien eh, bateriak ba estudios K eh, sortu zuen eta beno gaon egun e, Iruñako ba grabaketa estudio nagusienetako bat da non ba soinu ederra ateratzen duen gaur be, sekulako profesionala du egina baino berak da, berak grabatua da hemen eskuetan dudan e, ba kasete hau bere astapenak izan ziren e, grabazio, grabazioaren munduan, Albertoren e, ba, grabazioaren munduan. Eta, beno, beti maketa hauek ekartzen zituzten, ba, alako fanzine batzuekin, e, non, e, ba, kantuen hitzak, eh, haien komentarioak eta bar e, sartzen eh, zituzten noski e, anarkiarekin, anarkopunkarekin e, ba, zerikusia duten taldeak normalki ba, alako politika, nek politikoak dituzten e, liburuzkak sartu hoi zituzten e, betidanik, Tira, ba, gaurko maketei eskinitako saio hau ba, agurtu beharko dugu, eta beno, ba, ea jarraitzen dugun aurten eh, ba, makete, euskal maketei eskenitako ba, saio hauekin. Eta ba, agurrezateko astopituak taldearen beste kantu bat e, entzungo dugu maketa ontatik dela nada benimos y hacia nos dirigimos de cabeza. Tiraba, txintxoak izan eta urrengo aster arte. Kiak, kiak, kiak, kiak,